Jūs, vaikai, klausykite viešpatie savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. Gerbk savo tėvą ir motiną, tai pirmasis įsakymas su pažadu, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje. Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklikite juos drausmindami ir mokydami viešpaties vardu. Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir pagarba, su neklastinga širdimi, lyg kad Kristaus. Ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms patikti norėdami, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantys Dievo valią. Noriai tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, jog kiekvienas tiek vergas, tiek laisvasis, jei ką gerą padaro, gaus tą patį iš viešpaties ir jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę žinodami, kad ir jiems, ir jums yra viešpats danguje, ir kad jis nedaro skirtumo tarp asmenų. Pagaliau būkite tvirti viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte įsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję įsilaikyti. Tad stovėkite susijuosias trėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais, ir apsiavę kojas ryštus kleisti taikos evangeliją. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalavyje, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos būdėkite, malda užtardami visus šventuosius ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Jos pasiuntinys esu ir būdamas surakintas grandinėmis, kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti. Kad ir jūs sužinotumėte apie mano reikalus ir ką veikiu, visą papasakos jums Tichikas, mylimas brolis ir ištikimas padėjėjas viešpatyje. Aš tam jį ir siunčiu, kad jūs sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis. Broliams ramybė ir meilė su tikėjimu nuo Dievo tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Malonė visiems, kurie myli mūsų viešpatį Jėzų Kristų, negestančią meilę.